stali smo kod poglavlja zinetu šar ili ukrasi kose lijepo je onome kome je uzvišen Allah za ođele podario lijepu kosu da je održava da je uređuje, da je njeguje to je od sunneta na koji nam je ukazao i na koji nas je uputio Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame u riječima ida kjane li ehadikum šarun fel jukrime. Ko od vas bude imao kosu, neka je održava. Neka je održava, neka je uređuje. Tako bilježi vam Ebu Dawud sa dobrim lancem prenosilaca. I nije ispravno čovjeku da ne vodi računa o kosi. Znači, da mu kosa bude raščupana, nepočešljanja, slično tome, to je suprotno sunetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam nego je lijepo da počešlja kosu, znači koristeći vodu i druga sredstva koja se mogu znači koristiti za uljepšavanje kose. Vidio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeka koji imao raščupanu kosu pa kaže Ema kane jeđidu ma juskenu bihi šara. Zar nije mogao, kaže, naći čime će popraviti, čime će urediti svoju kosu. Tako bilježe Budavud i imamen Nesai sa vjerodostanim lancem prenosilaca. Kada čovjek češlja i kada uređuje kosu, lijepo je da počne sa desne strane. Kako došlo u hadisu Ajše radijallahu ta'ala naha da je poslanik sallallahu alaihi wasallame volio da počinje sa desne strane u svemu. Je li tako kako smo spominjali u pretornom hadisu Ajše radijallahu ta'ala naha kada je u pitanju jeli, e, taharet, kada je u pitanju obuvanje, kada je u pitanju češljanje i u svim stvarima kako kaže Ajša radijallahu ta'ala naha. <clears throat> ko želi da ima kosu, da pusti, znači, dužu kosu, lijepo je da ta dužina ne bude preko ramena. Znači, da bude maksimalno do ramena. Jer je došlo u hadisu Enesa, koga bliži Buharija, da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, da su vrhovi njegove kose udarali po ramenima kada bi hodao Rasulullah s.a.v. A od Ajše se prenosi, kaže i kana Rasulullah s.a.v. Šarun dune el džumme u feuka el wafra. Kaže, poslanik je s.a.v. imao kosu a, niže od džumme, dužu od džume, a kraći od wafra. Znači imao je dužu od uha, a kraći od ramena. Znači negdje tu. I u ovome pitanju navode se znači a, a, a, razni hadise od poslanika s.a.v. Imamo hadis Bara koga bileži Buharija, da je kosa poslanika sallallahu alejhi ve selleme bila blizu ramena. Imamo hadis od Enesa kod Buhari i kod Muslima a da je poslanikova sallallahu alejhi ve selleme kosa bila nije bila ni pružena, nije bila ni ni kovrđava, nego nešto između. Znači blago kovrđava je bila i bila je između ramena, između ramena i uha. U toj znači visini. U redu. A isto tako imamo hadis Enesa o kome se kaže znači a da je kosa poslanika sam se udarala, znači kao što smo spomenuli po ramenima Allahu vjerovjesnika alaihi sallatu wasalam, imamo da je hadis od Enesa pod muslima da je bila do pola uha do pola uha, imamo hadis il bera da je bila ila šahmeti u zunehi, do ovoga mehkog dijela uha I imamo hadise da je poslanik sam brijao svoju šta? kosu na hađu i na umri, kada je bio u obredima a nije mimo toga Pa je lijepo ko ima kosu, ko želi da pusti kosu, da je pusti do ramena, da ne prelazi preko toga. Jer prelazeći, ako kosa prelazi preko ramena, u tom slučaju se oponašaju žene. <clears throat> S jedne strane. I s druge strane opona, oponašaju se teški griješnici. Pasici i prestupnici. Od rok, ro, ili u redu, gitarista ili na sličnima, pa nadalje. Znači, nećete vidjeti vjernika, mu'mina, znači da takvu kosu nosi. Jer je to postao, znači, simbol fasika, fađira, prestupnika. Yes. Ja sam pitao doktora Septa, Halida Septa, velikog šeha Alima današnjice, u Mekije jedne godine imali smo jedan simpoziv, ja sam mu pitao samo o dugoj kosi. Kaže, pasici i pađiri to nosi. To vjerniku ne priliči nikako. A u tome i slijede derviši koji sa kosama, ako ste gledali kako oni sa kosama kada igraju i kada plešu, kada ibadet čine, ne znam kome, i Allahu ne čine, a za uđel, jer takav ibadet uzvišen je Allah ne prima, kada znači uvrću svojom kosom i glavom, to je zabranjeno mukminu. Poslanik je sa osnimimo kosu, znači ili je bio ćelav, na, kada je bio obredima, ili je imao do sredine uha, ili imao do mehkog dijela uha, ili imao do između mehkog dijela uha ili uha i ramena, ili je imao do ramena. Preko toga nije. A kraće od toga ne može. U redu. Može li biti kraće od toga da bude ćelo? Ne može. Znači, to je to što ima urasta. Zato je, braćo, kosa je sunnet adeta, a nije sunneta ibadeta. Tako kaže šeha Albani, rahimahullahu ta'ala. Sunneta adeta, a nije sunneta ibadeta. Jer nije Allah poslanik imao šta? jedno, čak ni, mimo obreda, nije imao jednaku kosu. Je do srednjeg dijela, ja do, znači razlika između do srednjeg dijela uha, je tako, do srednje uha i do ramena. Velika razlika, to je duplo, je tako? Tako da, ovaj, eh, eh, šta se god od toga nosi, međutim, bitno je da se vodi računa, da se ne prelaze te granice. Poslanik, sal sremen, kada je poslan, mušici su a, imali razdjeljak na kosi. A kitabije su imale, spustala kosu pravo. Pa je poslanik sa osanem volio u onome što mu nije naređeno da radi kao što rade kitabije. Zato što kitabije u osnovi slijede šta? Nebesku religiju, je tako? Iskrivljena, preprana, ali je osnova te religije šta? Objava nebeska. Dok ono mušici što slijede, nikada uzvišen Allah nije objavio da se neko kipu panja, tako? Pa je poslanik sa osanem volio da radi ono što rade šta? Kitabije, ako mu nije šta? Kao primjer čega? Kao primjer čega? kible. Je tako? Volio poslanik sam da slijedi kitabi ono u čemu mu šta nije? Pa se okretao gdje? Pa kažu šta? Slijedi Muhammed, čak i kiblu naš. Pa je uzvišen Allah objavio da se okrene prema pravcu, znači časnog ili devnog hrama, neke, jeli, na mjeseću Pa je poslanik sam sve spustao kosu kada su mušici primili islam i ušli u islam i nestalo širka, a ehlul kitab je ostali mnogi na svojoj vjeri, kakva je bila, a? e onda je poslanik sam razdijelio. Prvo je razdijelio, pa se je razlikovao od koga? Od mušika, zato što su mušici bili žešći u svome šta? Nevjerstvu. Pa kad je nestalo mušika, onda je radio suprotno kome? Kitabijama. Onda je razdijelio. Sallallahu ala rasulina. Jesu. Dakle, neće iz ova dva razloga imati nužu kosu od ramena. Ima hadis, ako ga bileži, a, imam Ebu Dawud i Ahmed, a međutim ima slabost u svom lancu prenoslaca da je poslanik, sa sam rekao, kaže, divan li je čovjek Huzein el Esedi, samo kaže da nema dugu kosu i da nema spuštene, spuštenu odiću. Pa je uzeo i odsjekao svoju kosu u ravnini sredine uha i digao svoju odjeću do pola potkoljenice. A međutim, ovaj hadis je daif. Ovaj hadis je daif. Nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ušao je Rasulullah sa osrme na dan otvorenja Mekke, kako bliže vam tirmizije Budaud, sa dobrim lancem, kako kaže vam tirmizije šeha Albani, god sinju vjerodostojnim, da ušao poslanik sa osrme, a na njegovoj glavi četiri šta? Pletenice. Sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Hađer kaže da su prenosioci ove predaje autentični. Kaže neka ulema da je to da se spriječi znači na kupljanje prašine ono što može biti jer je došao u džihad i tako dalje. Uglavnom to je potvrđeno kada je poslanik sam ušao u Meku. Kada je ušao u Meku pobjednički a ušao je, kažu tako da je da njegova brada doticala njegova koljena od poniznosti, znači nije se oholio nad stanovnicima Mekije koji su ga protjerali i činili mu ono što su činili pa neka je salavat i salam na najboljeg Allahovog roba i salatu ve salam došla je zabrana neha ani tarađuli illa ghibba zabranio je poslanik sa da se čovjek češlja osim ghibben ghibben je u arapskom jeziku da se dan češljaš dan ne češljaš ovdje se hoće kazati da je zabranjeno čovjeku da stoji stalno pred odgledalom i da se licka u redu počeštaš se, završiš to i završeno, ne stalo, samo je malo dok se odvojio negdje, a nema odmah si to izvukao šta, ogledalo i pregledaš se to žene rade tako, tako. ko žena je bitno da je uvijek uređena, da uvijek jel? to nije svojstvo muškarca jer je to ne pretjerivanje je tako, gubljanje vremena da tako nosiš musa sa svom gdje god imaš minut slom da otvoriš bio hafi za dvije godine je tako, no međutim češalj da se nosi i ogledalo i stalno da se insan pretrete sa kosa jedne, s jedne strane i sa na druge. Nisi ti ljepši, ništa, ti takav kakav se uredi. Allah te stvorio tako kakav jesi. Bitno je da se urediš i da čovjek je subanala. I ova vjera je, braćo, vjera stvarno. Nema pretjerivanja i nema nedotjerivanja. Neće ti vjera kazati da pusti se, budi takav. A neće ti vjera kazati uzmi stoj, znaš, samo se uređiva i dan i noć. Kao da, kao da te Allah poslao na ovaj dunjalku i izgleda što ljepši kad vidiš na ulicu. Ne, čovjek treba da bude lijepo, međutim čovjek ne smije da pretjeruje u tom, u tom šta? Pogledu. Zabranjeno je muškarcu da čupa bijele dlake. Došlo je u hadisu kod Tirmizije i kod Ebu Dauda sa dobrim lacem prenoslaca od Amra i Mušajba, od njegovog oca, od djeda, da je poslanik sallallahu alaihi sallame rekao nemojte čupati bijele dlake. One su svjetlo mokne na sudnjem danu. I kaže Enes, kako bilježi imam muslim svome sahihu, prezirali smo da čovjek čupa bijele dlake iz znači, glave ili iz brade. Znači, ne treba čovjek direktno. To je tako Allah stvorio ostalo. Ono što opadne pilkom kupanja, pilkom uzmanja abdesta, to je a, No međutim, mimo toga ne treba čovjek, jer to će biti svjetlo. A svaka ta dlaka je nova nada da čovjek šta? Ha? Da uspije, tako? Možda ti na kraju bude falila ta jedna dlaka ha? O, o, obje, da se objelio u islamu. Nije dlaka ovdje za nego stvari da si ti objelio šta u, u islamu, da se objelio u imanu. Dalje, bojanje kose bojanje kose. Pohvalno je čovjeku da oboji svoju kosu. Znači, odnosno misli se na bijele ili dlake. Prenosi se od džabira da je poslanik sa osreme da mu je doveden Ebu Kuhaf, koja je otac Ebu Bekara na dan oskonjenja Mekije ili oskonjenja Mekije pa je vidio da su njegova brada i kosa kao bili cjetovi pa kaže to je kada uđeni budu se van ovo obojite, promijenite to znači ofarbajte mu kosu ali nemojte crnom bojom nemojte crnom bojom i rekao je poslanik sallallahu alaihi sallame zaista se židovi i kršćani ne farbaju pa vi se farbajte tako bilježe Buhari i muslima preto nju predaju bilježe imam muslimine saje i farbanje biva sa najbolje je sa čime? No. Hina, hinom najbolje je znači da bude farbanje sa njom. No, međutim, zapravljeno je u principu šta? Crnom bojom. Kaže, poslanik sa osvijem, najbolje čime se može to farbati jeste hina o ketmi. Ketmi je to je, ili ketem to je vrsta bilja koje je bilo poznato u njihovo vrijeme. Što se tiče farbanja sa crnom bojom, to je zabranjeno. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i Nesai, imam Ahmed, kaže se je kunu fi akhiriz zaman rijalun yasbiguna bis sawad ili unasun yasbiguna bis sawad ili qaumun yasbiguna bis sawad ke hawasil al hamam la yajiduna rihal jannah bit će ljudi koji će se bojati u crno, misli se na muškarce i na žene, neće ni osjeti miris dženeta. A, neće osjeti miris koji se čuje na toliko i toliko udaljenosti, kako onda da uđu u dženet? Ako neće osjeti, šta? Miris, je li tako? I isto tako pretvrdi hadis Ebu Kohafe, kada je poslanik sa odrekom, šta kaže? Gajiru hada o dženni buhu sevat, promijenite ovo, ali ne crnom bojom. Ne crnom bojom. On je bio star čovjek, da je bilo nekome dozvoljeno, je li tako? Bilo bi dozvoljeno starom čovjeku. Pa ako nije dozvoljeno starom, onda je pleće da ne bude šta? Mlađim čovjeku. Jer star čovjek, znači, iako jedan dio Leme kaže, jedan dio Leme kaže da je dozvoljeno da čovjek ako je u, u džihadu, da se farba u crno. Kažu u tom slučaju. To je mišljenje čak i Brohađar i neki drugi spomnio konsensus. Ako je konsensus potvrđen, ispravno je. Iako hadis nisu napravili razliku. Ali ako je konsensus došao do leme, onda će biti ispravno. No, međutim, to je, to je zabranjeno. To je, to je ovaj, uh, znači, ulema je, znači, tu složa da je šta? Dozvoljeno, ako je potvrđen konsensus. I ulema je složa da je zabranjeno čovjeku koji želio time da šta? Da obmane nekoga stariji čovjek pa se želi dotjerati u tegnu crna boja ili tako dalje da dođe da prosi mladu djevojku ako pogleda, kad ga pogleda iz ok, neće ni upitati možda vidi da ima rekao možda ima 40 a on ima možda i 60 jel u redu pa ga neće ni upitati o godinama Ja danas djevojke ne pitaju godina, nego pita kako auto imaš, kako su primanja i tako dalje, a godine nije to toliko ni bitno. No, međutim, pored toga ne smiješ šta? Ne smiješ obmanjivati. Obmana je zabranjena. Pa je to vid obmane. To je vid obmane. Isto tako žena za muža ne smije crnom boju. Iako nema obmane, je tako? Hadis nisi napravili razlog. Zašto bi smjela žena za muža? Nema obmane, dobro, nema, je li samo zato što nema obmane, to je samo razlog? Ne znamo. Širijetski je došla zabrana i mislim da poštujemo tu, da poštujemo tu zabranu. Dobro, ovdje je dozvoljeno da bojimo, a nije, a nije dozvoljeno da čupamo bijele dlake možemo i obojiti, a ne smijemo čupati. Zato što čupanjem mijenjamo Allahovo stvaranje, a bojenjem ne mijenjamo. Bojenjem se znači ne mijenja Allahova zaođele stvaranje. Pa je tu razlog. Zabrana brijanja brade. To je znači isto od ukrasa koji se tiču znači kose čovjeka. Ovdje je sad u pitanju bradu. Što se tiče zabrane brijanja brade, o tome smo mi govorili na početku poglavlja Tahareta. O tome je znači bilo konkretno govora i postoje jasni hadisi od poslanika sa osrame koji naređuju puštanje brade. I svi hadisi naređuju puštanje brade. A iz naređivanja o puštanju imamo istovremeno što naredbu o zabrani brijanja. Jer se ne može upotpuniti puštanje osim ako se ostavi šta? Brijanje, to je jasna stvar. Zato nemamo hadisa, nemojte brijati brade. Ili zabrana brijanja bradi. Nego se naređuje puštanje. A dok se naređuje puštanje, u istom momentu se šta? Znači, naređuje i zabrana brijanja, jer ne može se upotpuniti. Nelogično je, znači, da kažemo, jeste naređeno je puštanje, ali nije zabranjeno brijanje. Jer ne možeš, znači, upotpuniti to puštanje, osim zabranom brijanja prije, prije toga. Pa nećemo ništa više spominjati. O ome pitanju smo govorili, znači mislim da je pitanje jasno svakome ko želi ovaj, da uzme a, pouku. Osim što bi volio samo da pročitamo nešto ovaj o tome što su hanefijski učenjaci kazali. Pošto se danas ljudi često ovaj, šta god im godi duši, kažu to je hanefijski mezeb. Kako god kažu hanefijski mezeb, po hanefijskom mezebu se može. A nije tako. Ni po hanefijskom, ni po drugim mezebima jer je hanefijski mesef kao i drugi mesef ima neke stvari gdje je znači ovaj eh, eh, stroži neke stvari gdje, gdje su određene olakšice kazane kao i drugim mesebima no, međutim da se tako uzme općenito da se kaže po našem mesebu hanefijskom tako nije tako hanefijski mesef je naš mesef i šafijski maliki to su naše mesebi no međutim da se uzima tako i da se igra sa riješima učenjaka to nije dozvoljeno pa ćemo samo ovaj da ćemo ti dar to ovo dole od jedinice počne na ovoj strani na kraju <clears throat> Imam Šamsudin Esarhasi. Esarhasi. Imam Esarhasi je umro 496. godine i on je od najveće, znači, hanefijske uleme. O, o, znači, on je od prvaka hanefijskog, znači, ima knjigu Al Mepsud, koja je štampana u 25 tomova i ona je temelj, ili od temelja, najveći temelja hanefijskog fika. Jesi. Nakon što je spomenuo da je brada ukras muškarca, rekao je Osnova svemu ovome je hadis u kome je poslanik sallallahu alihi wasallam kaže Allah ima meleka koji ga slavije riječima. Meleke. Slavljen neka je Allah koji ukrasio muškarce bradama. Znači, on dokazuje ovim hadisom, slavljen neka je Allah koji je ukrasio muškarce bradama. Taj hadis je daif, nije vjerodostaj, taj hadis je ovaj, batil, No međutim, on ga je uzeo, ka... no međutim, nas zanima stav hanefijskog učenja. On kaže, osnova se, brada je šta ukras muškarca. Znači, brada ima utemeljenje u hanefijskoj pravnoj školi. Jeste. Na drugom mjestu imam Esrhasi e, kaže, u bradi je ljepota muškarca. E, u bradi je ljepota muškarca. Jest. Imam Alaudin El Kasani, umro 587. hiljivske godine, rekao je, brijanje brade tretira se masakriranjem lica, jer je uzvišeni Allah ukrasio muškarce bradom kako se prenosi u hadisu. Allah ima meleke koji ga slavije riječima. Slavlja neka je Allah koji ukrasio muškarce bradama. Dakle, isti hadis. Na drugom mjestu ima Melkasani kaže Glava i brada predstavljaju najčasnije dijelove tijela. U glavi se nalazi, nalaze mozak i čula, a brada je dio lica. A lice je jedan od najčasnijih dijelova tijela. Pogledajte kako dokazuje imam Kjasani, evo Brkav Kjasani, da je, da je ovaj, uh, Ibn Mesaud, da je, da je ovaj, eh, jedna uh, da je brada znači od najčasnijih dijelova čovjekovog ovaj znači lice a brada je sasvim dio lica a ima Melki Asani za kažu Melikul Ulema kažu da je on kralj Uleme tako, takav je naziv dobio Melikul Ulema yes. Imam Burhanuddin El Merginani Burhanuddin El Merginani yes. umro 593. hijđarske godine rekao je Brijanje kose kada je u pitanju žena predstavlja njeno masakriranje isto kao što je to brijanje brade kod muškaraca. Aha, brijanje brade kod muškaraca je šta? Masakriranje. Kao što žena da, da obrije glavu. Ovo brijanje glave ženi je haram, što ćemo, o čemu ćemo govoriti. Imam Kemaluddin bin El Humam umro 681. hijđetske godine. Rekao je, kada je u pitanju brada, sunite da bude u dužini šake, a ono što prijeđe preko dužine šake treba odsjeći što se tiče kraćenja... Znači vidimo, treba znači da bude u dužini šakija, ono što se pređe preko toga, sjeće se, dobro. Što se tiče kraćenja brade, više od toga, to jest od dužine šake, kao što čine neki zapadnjaci, to jest ljudi sa zapadnog dijela tadašnje islamske države i muškarci hermafroditi, to jest dvospolci, to apsolutno niko nije dozvolio. Znači, hanefijski učenjac, to je poznato kod njih, znači da kažu da kraćenje brade mimo dužine šake nije niko dole me dozvolio ja nisam nikad našao Alima da je rekao da je to dozvoljeno. Yes. Imam Fahrudin Ezeleji, umro 710. hijđarske godine, rekao je, brada je ukras muškarca, kako se navodi u hadisu. Zatim je citirao prethodno spomenuto predanje. Imam Bedrudin El Aini, umro 855. hijđarske godine. Bedrudin El Aini, on ima komentar na Buharin Sahih u 25 tomova, zove se Umdetul Kari. Znači tamo u Buhari, kako je čital, dole se piše Umdetul Kari, šta Ajni prenosi od Ajni od Ibn Hađara, najviše korišten komentar. To je od najboljih komentara Buhari, jest. U komentaru hadisa u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređuje puštanje brade, kaže Pod puštanjem brade podrazumijeva se puštanje sve dok brada ne dostigne bujnost. Znači, brada dok dostigne bujnost, to je puštanje brade. Jest. U drugom dijelu imam El Ajni nakon što je spomenuo prijetodno citirane riječi imame El Merginanija Brijanje kose kada je u pitanju žena predstavlja njeno masakriranje, kao što je slučaj s brijanjem brade kod muškaraca. Znači isto stvar potvrđuje imam ko? Lajni, da ne rekao, to je mišljenje jednog učenjaka. Ne, to je poznato u Hanedijskoj pravnoj školi. Jes. Na te riječi rekao je, masakriranje je haram, nije dozvoljeno. Znači imam, šta, Lajni kaže, braći, ovo je, ovo je jedan od, od velikih, nakon imama je Zeyleaija, od najvećih muhadisa Hanedijske pravne škole, imame Lajni. I kaže, znači, otvoreno jasno da je brijanje brade haram. Jesi. Imam Zainuddin bin Nuđem umro 970. hijđretske godine pojašnjavajući hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi ve sellem naređuje puštajte brade, rekao je. Pod puštanjem brade podrazumijeva se puštanje sve dok brada ne dostigne bujnost. Na drugom mjestu Ibn Nuđem kaže sunica da brada bude u dužini šake. Zatim je rekao, brijanje brade je masakriranje lica. Imam Ali El-Kari umro u 1014. hiđarske godine. Pojašnjavajući hadisu kojem poslanik sallallahu alaihi vselem kaže puštajte brade, rekao je. Pod puštanjem brade podrazumijeva se puštanje sve dok brada ne dostigne bujnost. A zatim je rekao brijanje brade danas je simbol mnogih mušrika koji nemaju udjela u vjeri. Na drugom mjestu Imam El-Kari kaže knijenje, to je zbojenje brade, je sunet u istom dijelu Ali Elkari komentirajući hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranje ženi brijanje glave kaže ženi nije dozvoljeno obrijati glavu osim u nuždi jer se to tretira masakriranjem isto kao brijanje brade u pogledu muškarca Imam Alaudin al-Haskefi umro 1880. hijđarske godine kaže kada je u pitanju brada sunete da bude u dužini šake ono što prijeđe preko šake mora se odsjeći A što se tiče kraćenja brade više mimo toga, to jest ispod dužine šake, kao što čine neki zapadnjaci, muškarci, hermafroditi, to jest dvospolci, to apsolutno niko nije dozvolio, a njeno potpuno brijanje je postupak indijskih židova i vatropoklonika. Imam Ahmed Tahavi, umro 1231. hijđarske godine, kaže Muhammed, učenik Ebu Hanife, prenosi u svome dijelu El Asar, da imam Ebu Hanife dozvoljavao kraćenje brade koja pređe dužinu šake. Na drugom mjestu kaže, sunite da brada bude u dužini šake, dok kraćenje mimo toga, kao što čine neki zapadnjaci, muškarci, dvospolci, niko nije dozvolio. Zatim imam Halil es Saharan Furi, umro 1346. hidrske godine Sovjet kaže. Sovjet komentar bezdol mečhud na, na ovaj, Ebu, Sa, Ebu Davdo Sunan, isto 25 dijelova štampa. Jesu? U današnjem vremenu brijanje brade je obilježe mnogih mušlika i njihovih sljedbenika i oponašatelja. Imam Zafer Tehanevi umro... Tehanovi, on je od savremeni učenjaka, jedan od velikih muhadisa ovoga vremena, jesno. Umro 1394. hijđarske znači, godine. prije nekih 35 godina. Rahimahullah. Kaže, ako je brada bujna, tada se pere samo njen spoljašnji dio. Zatim je naslovio poglavlje. Izgled poslanikove, salallahu alaihi wa sallam, brade. Znači, Marjoš. Hanefijski učenjaci ne dozvoljavaju čak ni prijanje dlaka koji izrastu na vratu muškarca. Ovo dole. Znači, u, pozna, u fetvama Fedovali Hindije i u drugim dijelima, je li tako dole je spomenuto u Fusnot? No. Znači, spominju da je zabranjeno prijanje brade koja izraste na vratu. Iako vrat, vrat vamo dole, ovo što ode na vratu ispod dole, znači to nije brada. Ovo dole nije, ovo dole na vratu, ako se oprije, nije brada. Ovo dole ispod ne ali na vratu što izraste dole, to nije brada. No, međutim, on ne dozvoljava ni to. Kako će dozvoljavati brijanje brade, zašto došli ta jasni argument? Jesi. Pa kako da dozvoli brijanje brade? Eto. Dakle, puštanje brade do dužine šake legitimne kod svih islamskih učenjaka, dok su hanetijski pravnici posebno strogi u tom pogledu. Oni kažu da je vađi uzimanje, vraća ono što pređe kod hanefijskih učenjaka dok pređe, znači kada uzmeš u bradu šako ovo dole što pređe, ovo se dole mora odrezati kod hanefijskih učenjaka. To je vađib kod njih. Dok drugi, znači razilaženje, jedni dozvoljavaju, ne kažu da je vađib, ne kažu da može, da je ru, olakšica. Neki kažu, poput imamo neuje, ne smije ništa, mora brada biti kakva jeste. Valla valem da je stav hanefijskih učenjaka da ima svoje mjesto. Sad vađib, pitanje je možda oko koga se može razglabati ali da se može uzimati preko dužine šaka inshallah da u to nema ovaj nema sumnje jer jer postupa sahaba ukazuju na to što se jasno zaključuje iz prijetno citiranih izjava. Kada bi životni vijek današnjeg čovjeka bio kao životni vijek Nuha a.s. i kada bi dan noćno listao djela Hanefijskog meseba kao i drugih meseba, ne bi našao ni jedno jedino slovo kojim se negira ili osuđuje puštanje bradi. I to obraću. Ja sam, znači, meni cilj ovdje bio da spomenem neke učenjake koji kažu da je vađiv, a nije ni to samo, nego bio cilj da se spomene da je brada utemeljena u hanefijskom fiku. Znači, i ne možeš kada bi vrtio po hanefi, kada bi se slomio oči, kada bi izgubio vid tri puta da nađeš jedno slovo da ne kaže, a što brada, to nikada nećeš naći. A, to nikada nećeš naći. To je znači kod džahila, kod neznalica, koji nikada nisu otvorili knjigu fika i da uče i da čitaju i u bilo kom drugom fiku na zemlji. A po uzim preruči, po šitskom fiku isto ćeš naći ovaj, jel, tako, fiku, skupina koja je zalutala se sa pravog puta, a da ne govorim kod, kod ehlu sunneta, znači stvar jasna kod dana. Naprotiv, svi hanefijski učenjaci jednoglasno potvrđuju legitimnost ovoga propisa i spominju ga samo u pohvalnom kontekstu. To je u svakom slučaju, braću, nešto ovaj a, vezano. I ovo kada čovjek čita, braću, onda vidi, znači da, da je hanefijski mezheb jedno, a ono što mnogi žele da priheftaju uz hanefijski mezheb, da je to potpuno drugo. Isto tako, popiti. Isto tu isto stvar imate u šafijskom mezebu, malikijskom, hanbelijskom. Neko kad hoće da neko miše da je žestoko, kaže ovo je hanbelijski mezeb. Ne, šambelijski mezeb je nešto što, što je žestoko. A kad hoće nešto blago, kaže ovo je hanefijski mezeb. Nije takva situacija. Ko je to rekao? U mnogo slučaja hanefijski mezeb je žešće od hanbelijskog. No međutim, to su mučtehidi i ulema koji je čtihadila, ali nije dozvoljeno, jer je nepravda je velika da mi pripišemo anefijskom mesebu da je bradu dozvoljeno brijati ili da je brada da nema osnovi sa, sa vjerom i tako dalje. To je to je veliki zulum i nepravda prema Ebu Hanifi prema svim anefijskim učenjacima. Rahimahullahu, rahimahullahu ta'ala. Dobro, imamo znači puštanje brade, imamo braću kraćenje brkova. Kraćenje brkova. Kraćenje brkova od fitre, čiste, znači urođene ljudske prirode, da čovjek krati brkove. Da krati brkove, jer je došlo, znači, u hadijsku od Buhariku muslima da je to fitra. I poslanik je sam sve naredio, kaže džuzu ševarim, ahpu ševarim, kratite brkove. Kratite brkove. I rekao je poslanik sa osvijem u hadijsku, koga bilježe majbogu Davud, lej se minna, mene mjehud min ševaribe. Nije od nas onaj ko ne krati svoje brkove one brkove veliki, znači oni bujni brkovi što smetaju čovjeku i da jede i da pije i, i njegov, njegov izgled znači ovaj čine ružnim to nije od sunneta poslanika za osaname ovaj ni u čemu znači dužan se čovjeku da krati kraćenje brkova prši se braći tako što se krate brkovi do gornje usne znači samo se odreže ovo što pređe preko gornje usne to se odreže što pređe do gornje. I to je poznato kod islamskih učenjaka. Ili drugi način da se sve skrati ovako. Znači sve da se skrati i da se istanje brkovi i hadisi koji su došli u tom kontekstu, oni su znači a, oni govore o je li kraćenju tako da se može primijetiti koža ispod čega? Ispod znači brkova. Tako da se može primijetiti koža jedno i drugo je dozvoljeno. I na jedno i drugo ukazuju argumenti. Jer kada se vratite na riječnike jezika i kad pogledate značenje ovdje džuzu ševari, znači kraćenje u korijenu. I bitno je znači da skrati. Brijanje, oko brijanja postoji razilaženje među islamskim učenjaca. Neki su dozvoljavali, neki su zabranjivali. U svakom slučaju, kraćenje, znači, ovaj, kraćenje brkova je dozvoljeno na ovaj, na onaj način i u tome, inša Allahu Teala, nema nikakve smetnje. Nije dozvoljeno čovjeku da ostavi brkove više od 40 dana, a da ih ne skrati. Kao nokte, kao stidna mjesta da ne ubrije i tako dalje. Da ne, ne, znači, ne čupa dlake ispod pazuha i slično tome. Jer je rekao Enes, odredio im je poslanik sa 40 dana za uzimanje, znači, od brkova, kraćenje noktiju i za prijanje stidnih mjesta i za čupanje dlaka ispod pazuva. Znači, sunetu je došlo čupanje. A. I imate, nađete ljude po internetu da se smijavaju svojim sunnetom. Kaže, ima daja koji kažu da je čupanje sa stidnih mjesta sunnet. Niko nije rekao čupanje sa stidnih. Sa stidnih mjesta je istih dad, a to je skraćivanje, brijanje ili da se skrati kratko mašinom, ne smeta išalo, isti je propis. A čupa se, dlake se čupa ispod pazuha. I to je možda u početku teško, no međutim, nakon vremena, ko skrati, molim Allaha da bude da učinio ono što je a, ovaj, ali najbolji, znači sunnet je da se čupa, to je najbolji način uklanjanja, jel, dlaka ispod pazuha. Zabranjeno je kaza. El kaza je da jedan dio glave opriješ, a drugi ostaviš. To je ono što čine danas, jel, mnogi, pa i naša omladina koja slijedi, znači, šta god da čine, znači ovi slijede u stopu, u velikom i u malom. Kad je znači? Ovdje autor spominjao neka pitanja vezana za prste. To je od ukrasa. Od ukrasa. Od Ibn Omara se prenosi, kako došlo muslimu sahihu, da je poslanik sam imao zlatni prsten i učinio bi, znači, ono oko prstena dole unutra, znači. Pa su tako isto ljudi radili, kao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa jedne prilike popio se alaihi sallallahu sallam na mimbar i rekao ljudima. Kaže, ja sam napravio sebi prsten ovakav i ovakav. I učinio sam, znači, taj, to oko dole unutra. Mana. Kaže, tako mi je Allah, ja to neću nikad više. Pa je šta time? Prestao da nosi. Međutim, ashabi su prije sebi što napravili? Isto prstenje. Pa nisu ashabi htjeli to prihvatiti. Kažu, nećemo Allah poslaniću, to je prsten, to je ukras. Pa su osam dana sa njim raspravljali. Neće ashabi da prihvate. Jel u redu? Pa tako bilo? Pa naravno da nije. To bilo tako da smo mi bila sahaba. Mi smo poslanikom za 15 dana se raspravili, Allaho poslanik će čeka, Allaho poslanik će, pa bi pokušali ubijeti Allaho poslanika, šta? Da je to prsten koji je na ruci ukras lijepo, čovjek koji je lijepo muslimanu da bude lijep, Allah je lijep, voli. Spomenuo bi neke hadise njegove, kao Allaho poslanik da nisi rekao, Allah je lijepo, voli lijepo, je tako? Ha? I mi bi se sa njim iz tog momenta kada je rekao, šta? Ni, bez pitanja ikakvog. Allah poslanik kaže, ja to neću više. I onda najdješ na ljude, kažeš, ma Allah poslanik zabranio prste muškarac da nosi zlato. A na tebi je iz tog momenta da ga skineš. To je pokornost. A nije pokornost da se raspljivaš i da trebaš, isto kao kada je poslanik zaklanjao, ovaj, jel tako, papućama, i šta? Izo papuće u namazu. Isto sahabi rekla, Allah poslanik, ti si izo, ti jesino, međutim, mi klanjamo iza tebe, što? to je tvoja stvar što si ti izuo. I klanjamo i dalje u papučama, ispod kamenje, vruće, bode. Iz tog momenta, pa kaže, što ste to uradili? Kaže, Allah posljednje, vidjeli smo tebe, tako smo ime uradili. E tu je, braće, razlika među njih, zato što njima nisi morao pojašnjavati i sjeckati i na kaškicu davati. Nego mu kažeš, tako je, i on prihvati propis i radi. No, međutim, danas, kad čovjek hoće da ukaže njegovu grešku, moraš ga pripremati 15 dana. A pripremaš teren, pripremaš da ne ljudi će se čuvi, je tako? Pa je, ovaj, To je razlika između dvije generacije. Ne želim ja kazati da su svi muslimani takvi, ne želim biti pesimista, bo ima vjernika koji znači jedna čeka da mu kažeš propis prirodi, no međutim ima puno ljudi kome kada hoćeš nešto kazati znojite oblije. Jeste da dođe da te poljubi u čelo kad mu ukažeš na grešku. Jer onaj ko ti ukazuje braću na grešku daj te boli i taj ti želi dobro. A onaj ko ti laska i ko ti glacka, lako je naći onoga ko ti laska i glacka. To je lako. Nama ne treba i tako. Nama treba i ko će doći da ti ukaže na grešku bratski na lijep način. Jest. Znači, ashabi su šta? Istog momenta se pokorili. Ono 8 dana i 15 dana, nema toga ništa. U redu. Ovo je dobro zauzeti nešto iz konteksta. Jel u redu. A međutim, mi pojašnjavamo ponekad određena stvar biva upešatljivija, možda ako se na pojasni na specif, specifičan način. Došlo u hadisku od Ebu Horeire, od Ebu Horeire, kod Buharije, da je poslanik sa osrme zabranio sa čovjek nosi zlatni prsten. I došlo je u hadijskoj muslima da je poslanik sam vidio oko čovjeka zlatni prsten i opotvrđio prethodno značenje. Pa je skinuo taj, strgao taj zlatni prsten i bacio ga, kaže, zar mi neko dolazi od vas, a na njegovoj ruci žerevica džahennemska. Pa je otišao poslanik. Kažemo, sahabi, uzmi prsten, pretopi ga, iskoristi ga za nešto drugo. Pa kaže, Allahi, neću nikada uzeti ono što je bacio Rasulullah, sallallahu sallam. I ostavio ga, znači nije ga više koristio. Nije ga više šta koristio. I došlo kad imama Ahmeda i kod Hakima i Tabarani sa dobrim lancem prenoslaca da je poslanik sa rekao ko vjeruje Allah i u sudnji dan neka ne oblači svilu i zlato. Svilu i zlato. I došao da li je radijallahu ta'ala nuda je poslanik sa osmrekao šta? Svilu jednu ruku, zlato u drugu i rekao ovo je zabranjeno šta? Ženama moga umeta dozvoljeno <laughs> Je tako? Zabranjeno muškarcima ovoga umeta, dozvoljeno šta? Dozvoljeno ženama. I ovaj hadis, znači, ne ide u prilog nikova na nas izgleda. Dira u njegovu muškost, je tako? I žalostno je, braćo, da čovjek klanja po deset godina u džami pre, pre, prešao sav komunizam, ko brdo, i ima zlatni prstenovic. Allah mu sivet. Zar nikada mu niko nije rekao za to? Zar nikada nije čuo propis? Zar toliko hadisa o zabrani? Pa je ovo dokaz znači, da je zabranjeno nošenje znači prstena zlatnog ovaj, ili muškarci. Isto tako, braćo, na burma zlatna koju nose šta? Zaruka. Zaruka burma zlatna ili srebrna. Samo što je zlatna gora. I srebrna nije dozvoljena. Jer burma nije od sunneta. Burma nije sunnet. Sunnet je prste. A prste se razlikuje od burme. Burma kao burma ne. Z srebrn, zlatna svakako ne, a srebrna isto tako ne, jer nije. Ono što je muškarci sunnet jeste šta? Prste. Dobro, ja stavljam ovdje ovako. Možda preće da ovako pokažem. Doćemo do toga. Ovaj, mi sad spominjamo, braćo, neke propise prstena a, to je autor spomenuo ovako ukratko. Ja neću puno ovaj, a, neću puno duljiti o tome, nego ću napraviti posebno predavanje vezano za prste. O propisima koji stiču čega? Prste, jeste. Jeste kod muškarac. A, pa, prsten je došao da stavlja na ovaj prst, to je od kršćana došlo. Ta zaruka i sve to što se zaje, daje zaruka i tako, to je sve od kršćana došlo. Oni kažu, uzmu prsten ovako, uzmu burmu i kažu, u ime oca, pa ga malo stave na prst. Tako spominje šeha Albani u svome dijelu, a, Adabu Zefaf, etika braka, etipa, etika mm, ovoga, e, jeli, za, ne zaruke, nego vjenčanja, etika vjenčanja. Pa spominje da je tako spominjala jedna engleska tamo nekakva ovaj, svećenica, šta je spominjala, znači da ide u ime oca, pa ga skine, malo. Du, u ime duha, pa malo skine. U ime oca, sina, i duha svetoga, amen, pa ga onda natakne. Tako uradi što. Ime oca, sina, duha svetog, amen, pa ga natakne. Znači uzet običaj od nemuslimana, nikakve veze nema sa muslimana. I još što je najgore danas, što ima ubjeđenje, recimo u arapskom svijetu, ja ne znam kako kod nas ima ovdje, vjerujem da vi to znate, ovaj, da to kada ima to čuva nekako u braču i kada to muškarac skine, to su belaji sa ženom. Ne može ne smirti. Pa tako? To je znači i to moraš nositi da bi ti negdje pokazao kako je kako ima ženu je kako ne bi ovaj kako se zauzeti je To se više danas ne gleda, je tako? Znači ovaj a, da, da se ti tom znači e, tom metalu da se daje takva da ono čuva brak i znači, bračnu vezu s te strane može biti širk. Je tako? Kao kaže šeh, šeh e, Ibn Semir rahimahullah ta'ala i drugi pa to zabranjuju znači s te strane ne može nikako poslužiti ovaj ne smije se znači to koristiti i ona napiše on ime njeno, a ona njegovo. I to ukazuje šta da je to, da, to, da, to, da, da, on, da su ljudi ubiljeni da to šta veže njihova srca. A kad dođe do tog stepena, onda je mu sibet veći. Ne da će veća. Tako da znači tu ima tovar nekakvih suprotnosti šarijetu. Pa čovjek ne treba to da čini i treba to da makne taman žena bila protiv toga. Jel red? Uglavnom, pošto oko prstane imaju mnogi drugi propisi vezane za prstene, imaju brojni propis. Ovaj. Pa ćemo o njima govoriti, inša Allah, u našem narednom Božu. Ja kažem, braćom, imamo, ja sam ovaj, čitajući tako knjige, Ibn Rađep ima posebnu knjigu o prstenu i drugi ljudi koji su govorili o prstenu na 100, 120, 150 stranica knjiga o prstenu. Mi imamo, vallahi, braće, o prstenu, imamo više materijala napisanog u neku nekom svoju akidu. Sve ono što ima, sve nešto na gađanje, na badanje. I o prstenu, o propisima prstenu, nama razbrana na stotine stranica, ja rabu. Šta misli kakva je to vjera? O prsten, što je prsten? Ja imao ga, ja ga nemao, šta je tu, čem svoj vjer? Bio bi, ti će biti musliman bez prstena, nikakve problema nema. I vidjet ćemo propis prstena, znači da je prsten mubah, da je to ispravno kod islamskih učenjaka. No međutim, hoćemo kazati ovaj, koliko, je, koliko je ova vjera za, zasjeca u sve pore čovjeku života, pa čak i kako će se ovaj nositi, kako će, kako će čak i prsten staviti na ruku, kakve vrste, šta smije, šta ne smije, a doćemo do prstena, zlato, srebro, ne znam, željezo, željezni prsten, kakav je propis. Čemo tada da ćemo o tome govoriti ovaj, jedne druge prilike čovjek može nositi srebrni prsten. Srebrni prsten može nositi. Znači, da je poslanik sa osam nosio srebrni prsten, na njemu je bilo napisano šta? Muhammed Resulullah. Jes, Muhammed Resulullah. I zabranio poslanik sa da se prsten nosi na ova dva prsta. Ova dva prsta znači došla zabrana, došla zabrana u hadisu koga bilježi imam muslim i drugi da li je zlato za nuždu Dozvoljeno je čovjeku da nosi braću zlato za nuždu. Ovaj, došlo je u hadisu koga bliži Tirmizi Ebu Davud od Abdurrahmana ibn Tarafe od njegovog djeda Arfeđi ibn Esada da je rekao e, u stvari njegov on je bio, e, nos mu je bio pogođen na dan e, Jaumel Kulab bio mu je nos pogođen ovaj, pa je stavio sebi nos od srebra pa se potom toga to znači počelo čut smrditi Pa je poslanik sam sam rekao da stavi zlatni nos. Stavi zlatni nos. Jeum, e, kaže Jeumul Kulab. Jeumul Kulab to je mjesto bilo gdje je bila jedna voda poznata po tim imenom, tu su bile dvije poznate bitke. Po jednoj bitki, u Džahilijetu to je bilo. Pa kada je ušao u Islam, onda je to sve, međutim, to je tako imao problema, pa je poslanik sa osvijem naredio da, znači čovjek, on nije ukras, ovo je znači potreba čovjek, nužda, je tako? Znate, braću, da jedan, jedan brat kaže, imao sam problema, kaže, slomio se, kaže, samo upale u ustima nema antibiotikama, nema, kaže, šta na zemlji probao, nismo, na zapadu živi. Sve živo gore, znate, njove one, one, ovaj, napredak i preglede i tako dalje, specijalne one i, i CT aparati, ništa. Dok pije antibiotik, malo se smiri, dok ostavi ništa. Opet isto. Kaže, otišao kod jednog doktora, kaže, uzmi, kaže, koma zlata i žvače. Koma zlata, usir, kaže, žvako, koliko je žvako, par dana, i ništa, ne skoda, ni nikako, nikako. Koma zlata. Znači, nije ga čovjek uzeo šta? za ukras, jel tako? Nego uzeo, znači, za liječenje i tako. U tome nema smetnje, jel u redu? Nema smetnje. Gdje je uzvišen? Allah zbog stvorio lijepo, subhanallah. Isto tako ovaj a, korištenje, na primjer, kaže Imam Hatabi za vezanje zuba. Uvezivanje zuba nitima zlatnim. Imam Hatabi je, braćo, Ebu Suleiman al-Hatabi umro 388. hijđarske godine. Znači, u četvrtom hiđarskom stoljeću oni su imali već razvijenu, znači, medicinu čega spajanja zuba. Jedan mi je ovdje pričao naš brat doktor. Kaže, mi kada smo učili, kaže, ovaj, a, u stomatologiji, jel, da su ljudi davno, prije hiljade godina, imali, kaže, razvijenu stomatologiju, kaže, koja liče našoj današnjoj. Odvezanja zica, ži, ovaj, zuba, postanja, znači, stavljanja, znači, oni, jel, umjetnih ovaj, jel, mostova i tako da se to sve ima. Salamu alaikum. Tvadale šehr. Tvadale stena. Jel, ala berakitillah. Jel, bismillah.